บุ๊กทูเก้าสิบห้าเอเนนินดาเปนเดเปนเดคำสันธานสองดสมิ ε ิโอซินเดสมิ μ ิโอเธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่ Από πότε δεν δουλεύει πια Από πότε δεν δουλεύει πια? ตั้งแต่เธอแต่งงานหรือ Από τότε που παντρεύτηκε. Από τότε που παντρεύτηκε. ใช่เธอไม่ทำงานอีกเลยตั้งแต่เธอแต่งงาน Ναι, δεν δουλεύει πια από τότε που παντρεύτηκε. Ναι, δεν δουλεύει πια από τότε που παντρεύτηκε. ั้งแต่เธอแต่งงาน เธอไม่ทำงานอีกเลย Από τότε που παντρεύτηκε, δεν δουλεύει πια. Από τότε που παντρεύτηκε, δεν δουλεύει πια. ตั้งแต่พวกเขารู้จักกัน พวกเขา มีความสุข Από τότε που γνωρίζονται, είναι ευτυχισμένοι. Από τότε που γνωρίζονται, είναι ευτυχισμένοι. ั้งแต่พวกเขามีลูก พวกเขาแทบไม่ไปไหนเลย Από τότε που απέκτησαν παιδιά, βγαίνουν σπάνια έξω. Από τότε που απέκτησαν παιδιά, βγαίνουν σπάνια έξω. ναϊ. Πότε μιλάει στο τηλέφωνο? Πότε μιλάει στο τηλέφωνο? ขณะขับรถหรือ ενώ οδηγεί. Ενώ οδηγεί. ใช่ καπρότ. Ναι, ενώ οδηγεί. Ναι, ενώ οδηγεί. เธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถ Μιλάει στο τηλέφωνο ενώ οδηγεί. Μιλάει στο τηλέφωνο ενώ οδηγεί. เธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้า Βλέπει τηλεόραση ενώ σιδερώνει. Βλέπει τηλεόραση ενώ σιδερώνει. เธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงาน Ακούει μουσική ενώ κάνει τα μαθήματά της. Ακούει μουσική ενώ κάνει τα μαθήματά της. ดิฉันมองไม่เห็นเลย ถ้าดิฉันไม่มีแว่น Δεν βλέπω τίποτα όταν δεν φοράω γυαλιά. Δεν βλέπω τίποτα όταν δεν φοράω γυαλιά. ดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลย ถ้าดนตรีดังเกินไป Δεν καταλαβαίνω τίποτα όταν η μουσική είναι τόσο δυνατά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα όταν η μουσική είναι τόσο δυνατά. ดิฉันไม่ได้กลิ่นตอนที่ดิฉันเป็นหวัด Δεν μπορώ να μυρίσω τίποτα όταν είμαι συναχωμένος. Δεν μπορώ να μυρίσω τίποτα όταν είμαι συναχωμένος. Θα πάρουμε ταξί αν βρέχει. Θα πάρουμε ταξί αν βρέχει. Θα πάρουμε ταξί αν βρέχει. ถ้าเราถูกลอตเตอรี่ Θα κάνουμε τον γύρο του κόσμου αν κερδίσουμε το λότο. Θα κάνουμε τον γύρο του κόσμου αν κερδίσουμε το λότο. ถ้าอีกเดียวเขายังไม่มาเราจะเริ่มทานข้าว Θα ξεκινήσουμε να τρώμε αν δεν έρθει σύντομα. Θα ξεκινήσουμε να τρώμε αν δεν έρθει σύντομα.